muradutunga rero kuri iyo minota ishika kuri biri twari turengereje ko reka ndabaha ikaze mu kiganiro karadiridimba karadiridimba n'akana kajiwabo ikiganiro cagenewe mwebwe abarundi abakunzi b'uburundi canke mwebwe mumva ikirundi musanzwe mudukurikirana muri mu mahanga ni ukuvuga kure na kino gihugu cacu uno munsi rero muti tuza kuyaga kubiki umukenyezi ni kirumara umukenyezi ni terambere umukenyezi ni wafasha na cyane cyane mu iterambere eka no mu mahoro arama mbega abakenyezi ni giki bofasha na cyane cyane ubu uburundi bwatanguye ibiganiro yarusha mu gihugu cya Tanzania ni giki abakenyezi bazofasha bafashije bama bafasha kugira abarundi basubire kuja hamwe kumbure amahoro n'umutekano asasagare muri kino gihugu abakenyezi rero murazi yuko nabone bari batumiwe mu biganiro byatanguye vyibanze byatanguye ku itariki ya mirongo na rimwe kugeza itariki ya mirongo na kane kuno kwezi kwa rusama mu gisagara cy'Arusha mu gihugu ca Tanzania bamwe mu bakenyezi bariyo nigiki bazofasha mu kugarukana amahoro n'umutekano nigiki bazofasha muri ibyo biganiro nigiki abakenyezi bagenzi babo bo barindirira ko ibyo bibazo rero n'ibindi bitari bike nibyo tugiye kumara umwanya w'isaha yose tuganira n'umutumire dufise hano muri studio kumbure mukanya kanya gatonya ndamwakira hama tubandanye kino kiyago cacu Albert Nduwayo ni ari mu buhinga bw'ivyuma kino kiganiro no munsi kigiye kuremeshwa nanje Medar niyo nkuru Ernest Pablo Bagiwabo akaba ari we agihagarariye abo baririmbyi ngo ni ukuvugana ngo kandi ntacijyana rero mwebwe banyagihugu mwebwe bakunze uburundi mwebwe inshuti z'uburundi mwe muri mu makungu muraza kugira icyo muterereye canke icyo mubaza 22 24 66 ubusa kabiri ndazisubiramwo 22 24 66 ubusa kabiri ni kuri mwebwe muri hanze irindwi n'icyenda amajyana icyenda na mirongo itanu amajyana na mirongo irindwi na rimwe eka no kuri twitter isanganiro ari ikibazo cyangwa intererano ni kuri mwebwe muri mu mahanga reka rero tugaruke hano muri sitidiyo mukenyezi mbanje kukuramutsa ndaguhana ikaze mwaramutse neza ego sinzi ko kwidondora abari baratutega abiri kiwe izina ryanje ni fesitine mbondagu nkaba ndi umwe mu bakenyezi bakurikiranira hagufi ibibazo bijyanye n'iterambere ridakumira mugabo kandi nkaba ndi umwe mu bakenyezi bashoboye kuba bari intumwa z'abandi barundikazi mu ntango z'ibiganiro biheruka kuba iyarusha kuri iyi ndwi iheze mhm. nkaba nsanzwe ndi no mu runani rw'abakenyezi n'abigeme hahurikiyemo amashyirahamwe arimwo abakenyezi n'abigeme duharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu hmm. mwumvise rero turi kumwe na Vestine Mbundago mwumvise nibyo wasanzwe ajejwe kandi mwumvise yuko nawe ne yitabiriye ibyo biganiro byari bitanguriye yarusha mu gihugu cya Tanzania akabazo ngira ndakwaze akambere mbega abakenyezi muri ibyo biganiro bitangura bari bitabye ibyo biganiro ku rugero rungana gute eh, abakenyezi bari bitavye ntitwari benshi cyane mm. ugeranije n'igitigiri cariho abashoboye kuza mu mugwi w'abarundikazi mm. kuko mvuze abarundikazi kuko harimo abakenyezi n'abigeme mm. ababyi abitavye aho muri uyo mugwi twari cumi n'umwe muri abo cumi n'umwe harimwo batatu Mm-hmm. basanzwe bari ku begamiye bagiye begamiye imigambwe basanzwe barimo muri bano 11 yego mm -hmm. harimo batatu bari basanzwe bagiye be ku izina ry'imigambwe basanzwe barimo mm mm-hmm. nabandi umunani mm twari ku mazina y'amashira hamwe muga duserukira twarasabye umuhuza ko abarundikazi turi benshi mu gihugu mhm. ko no guserukirwa rero mu biganiro nk'ibyo bishobora gushika ku ngingo zubaka igihugu ko abakenyezi abarundi kazi twose rukigwa bikwiye ariko aha mwamenya ko eh, imbere y'igihe ibiganiro bicugururwa entebe hmm. hari abakenyezi b'abarundi kazi twashoboye gukora turashikira umuhuza ari ahari hmm. dusaba yuko abarundi kazi bose rukigwa bimwe biboneka mbere bwa mbere twavuga tuti urugero rumwe n'abagabo mhm. hanyuma ntibyashobotse gutyo ariko baremera bati ikibanza cy'abarundikazi mhm. nk'umugwi w'abarundikazi kizobaho bemera ko hoboneka ibibanza bitandatu mhm. nk'umugwi wo ku barundikazi rero turavuga tuti muri izo ntumwa zindi zigenda zigenda ziseruka iyindi migwi naho bashyiremwo abarundikazi hariho inkumi hariho abakenyezi nabo nyine bafise ijambo bashobora kugenda mu ntumwa ibi by'amashengero mm. nabo nyine ntibashyiremwo abakenyezi kuko abarundi bari mu migwi yose mm. naho aho onyenda ashobora kuvuga ko kuri abo cumi n'umwe n'abinjiye mugabo ku mugwi wo muri n'abashoboye kujya mu gihe hari hageze umugore w'abakenyezi ko uganira n'umuhuza binjiye hamwe mm-hmm. ariko hariho uwundi mukenyezi yarimwo ari muri wa mugwi umwe uhagarariye ibiganiro byo ngaha mu gihugu hagati muri sendeyi eh, nuko ndiko ndabivuga mu kirundi mm. harimo umukenyezi hariho n'uwundi mukenyezi yari yagiye ku izina ry'umugambwe ata wewe atashatse kuza kwifatanya natwe ngira yarose akanya ko kuvuga iki reka kumbure tukiraho nyine twari abo batatu rero twese mm. hamwe tukiraho nyine ku biharuro mwari yarusha muri cumi na batatu ku bagabo barenga ijana nk'uko mavuze canke baba babijyana cyangwa baba barenga tukiraha nyine kuri bibazo by'intango tukibaza ndega mubona yuko ibi bice by'abakenyezi bitabye ibyo biganiro hari icyo bishobora guhindura ku biganiro twumvire bizokurikira bihuza abarundi mbere ikintu nyamukuru nuko tubanza kurondera ko turonka icyo kibanza mhm. kuko nimwibuke yuko mu biganiro byabereye iyarushemwe arushemwe amasezerano mu mhm. bihumbi bibiri mhm. abakenyezi nta kibanza cy'aho bashobora kuvuga ijambo barose abakenyezi twaragiye abarundikazi baragiye mugabo naho nyine babanje barwanira cyane baronka ikibanza cy'uburorerezi mhm. bagiye ka burorerezi ni ukuvuga ko kugira icyiyumviro cy'abarundikazi cyinjire kwari bimwe byo guca mu magendera winjira mirongo uca ku munyepolitike mutuvugire ibi duhagaze mm. uku murumva yari amagendera abakenyezi bagize ingufu nyinshi cyane twagize imana n'uko abari bahagarariye umuhuza yabyumva cyane arabona ko abakenyezi boronka icyo kibanza bwarumva cyari uburorerezi ubu rero abakenyezi bashoboye aho nyene kumbure ubwo burorerezi niho haci hava bya bice 30 kwijana by'abakenyezi nabyo ne byavuye muri rya rusha ya mbere aho ariho ko yogerageza bamaze kwiga bakabona yuko abakenyezi badaserukiwe mu nzego bikwiye cyane cyane mu nzego zifata ingingo amareta asabwa ko niburiburi hoba abakenyezi boserukirwa mu nzego zitandukanye ku bice mirongo itatu ku ijana ni ukuvuga yuko ibyo bice mirongo itatu ku ijana abakenyezi twifadikije ibyo byo mu gihumbi kimwe n'amajyana icyenda mirongo icyenda na gatanu kandi na leta y'u Burundi yari yaraserukiwe yari yaragiye muri iyo nama mm. yahuje abakenyezi bose bo ku isi amaleta yose mm. ari hari ni ukuvuga ko twishimikije icyo gihe ibice mirongo itatu ku ijana niho abakenyezi n'abandi bari mu mashyirahamwe aharanira iby'agateka ka zina muntu bafashije kugira ngo mu shingiro rimwe ryifata kibanza mhm. handikwemo ivyo bice 30 kwijana ariko biri mu ibwirizwa shingiro vyifata kibanza mm. iyo arusha bavuga yuko ari gufatira havuga ko bogerageza kuko biboneka ko n'abakenyezi bakumiriwe ko n'abakenyezi bohabwa ikibanza kiboneka mm. mugabo ibwirizwa shingiro ryifata kibanza niryo rero habere niho habereye igikorwa gikomeye cyo kugira ngo hinjiremo ibyo bice mirongo itatu ku ariko naho nyene ibyo bice mirongo itatu ku ijana hmm. ntibiri ku nzego zose mu ibwizwa shingiro byaje biri ku rwego inama shikiranganje muri hmm. leta inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka hanyuma Eh, bica biza inyuma inyuma inyuma y'igihe cy'imfata kibanza bijya mu ibwirizwa nihenze gatonyi ni mu ibwirizwa shingiro inyuma y'imfata kibanza byaciye byandikwa neza ko mm. hojyamo n'imiburiburi ibice mirongo itatu ku ijana mu nama shikirangaji aho byanditswe mu itegeko biragerageza kubahirizwa mu zindi nzego usanga abakenyezi baserukiwe ku bice bike cyane mm. ni naho ubona n'ubu n'ahandi rero tuvuga tuti nihaba abakenyezi bararose icyo kibanza ntiduserukiwe bikwiye biri mu byo twasabye umuhuza e, twari ko tugaruka kuri ibi biganiro bitangura byabereye yarusha muri tanzania akabazo ni gato gusa mu mwishyura ari yego cyangwa nkeya mubona koko ijambo ryanyu rizofatirwa ko mu biganiro bizokurikira imbere y'uko tugenda ku bindi ngwego canke oya turizeye yuko ijambo tuzotanga rizofatirwako kuko na bimwe mu byo twamaze gusa buretse n'ubu mm. twarabonye ko babifatiyeko ikiganiro ni karadiridimba mwumvise turi kumwe na Vestine Mbundagu mukanya reka duce tuja kwidonido kumbure y'ivyavuye yarusha ukuntu intererano yabo eka n'ukuntu biteze ku bindi biganiro bizokurikira itelefone ni 22 25 4375 canke 22 24 66 ubusa kabiri aho ni kuri mwebwe mutwakura muri mu bihugu byo hanze ha murashobora kuja no kwisanga radio isanganiro arobase yahoo.fr aho ni ku rubuga rwa Facebook canke ukandika message ubutumwa butonya rikibazo canke intererano kuri WhatsApp ku nimero 79 amajana 950 amajana 720 murazi ko ibiganiro byagiye entebe bivuye i bujumbura mm, umuhuza umukuru w'igihugu perezida museveni wa uganda mm. igihe yaza ngaha mm-hmm. twebwe twasanze mu bo bari batumiye abakenyezi batari baserukiwe mm-hmm. mu kibanza cari handitswe umugu w'abakenyezi hari hiyicariye abagabo hanyuma hari abakenyezi bari turi mu mashyirahamwe turavugana turagenda aho hasigariye mushikiranganje kiyonga ariko aramukorera mu ngata mhm. turagenda turinjira mhm. atabutumire dufise turasaba ko hobe ikibanza abakenyezi twohabwa ikibanza nk'abarundikazi mhm. kuko natwe dufise ijambo mu buryo igihugu gute gutwagwa no gutunganywa icyo gihe nyine baratwumviye baca baraduha ubwicaro kandi abakenyezi twa twari hamwe twarashoboye mu budasa bwacu kujya hamwe tugira umugu umwe dushyikiriza n'ijambo rimwe ibyifuzo bimwe twese hamwe nk'abakenyezi mm. nk'abarundikazi mm. hanyuma mu nyuma turumva yuko byimukiye bavuze ko bizobera yentebe mm-hmm. turumva urutonde ruriko ruraba turabona yuko abakenyezi n'ubundi muri rwa rutonde abakenyezi twari twavuyemo hasigayemo mm. babiri gusa hanyuma niho abakenyezi b'abarundi kazi twasuye turavugana turashika entebe turarondera umushikiranganje kiyonga yakorera mu ngata umuhuza mm. yego aratwakira turamwereka yuko ku bibazo biri mu Burundi mhm. ko abakenyezi dufise abarundi kazi nk'abarundi kazi mm. dufise uruhara rwo guterera kugira ngo amahoro aboneke hano mu gihugu niho rero baratubwiye bati turabye imigwi yose itandukanye murashobora murarose ibibanza bitandatu mm. mu budasa bwanyu hanyuma niho hagiye rero mu gihe hugurwa ibiganiro entebe harimo abakenyezi batandatu batumiwe ku izina ry'umugwi nk'abarundikazi mm. ariko harimo abandi bakenyezi baje mu yindi migwi itandukanye ariko nabonye ntageze ko tuvuga icyo dushikiriza kumbure iyo migwi yari yihe yari iya politike canke yari yababihebeye imana oya harimo abaje mu migwi ya poli mu migambwe mhm. mm, harimo abari baje ku izina ry'imigambwe mm. harimo abari baje nko mu rwego ntahe hari hagiye babiri umwe yari umukenyezi mm. hariho kandi uwo muri wa mugwi ujeje ibiganiro mu gihugu hagati bari babiri umwe yari umukenyezi hariho hmm. mhm. eh, mhm. mu bamenyeshamakuru harimo umukenyezi murumva ko igitigiri kuri bamwe batandatu cyarongerekana no muri leta hari mu mukenyezi hanyuma ejo bundi rero niho twabonye iyarusha biriko birategurwa e, inkuru y'umwana isubira inyuma nubabwira yuko aho onye muri entebe n'andi hose twagiye twaravuze tuti turabona imigwi idaserukiwe bikwiye mm. turabona n'imigwi tutabona na gato tuti twebwe turi nk'ababyeyi mm-hmm. turabona yuko abantu bagiye mu ibarabara n'abantu kandi tubona bariko bapfa ku bwinshi bahunga bagira ikihari mu gwaruka mm-hmm. tuti abajya mu migwi iyo migwi yose igenda ivuga ngo iragwana bakoresha ugwaruka mm-hmm. mugabo ugwaruka ntabwo tubona ngaha turasabye umuhuza aronde rugwaruka uko tuvuga tuti rujya rwaruka rwemera rukagenda guhangana n'igisoda rugahangana n'igipolisi akemera bakamurasa nawe ariko atera ibuye akemera bakamurasa ariko aturira ipine ni uko afise icyo aharanira cyangwa afise ikintu kigora dushaka yuko yoza akavugira ngaha kuri iyi meza mm. none twarabonye yuko mwambaje muti mubona mwumvikwa twe turi ko turayivuga twari ko turasaba yuko babatumira none twarabonye ko hariho abaserukiye ugwaruka ubu unyarusha bari batumiwe naho bose imigwi yose tubona itashoboye guserukirwa ni intango tuvuga tuti ego turabona ko ari ugwaruka mwatumiye ariko hariho imigwi tutabona mhm. nibaba ari abava mu migwi itandukanye ya politiki nibaba nabo bavuga baravuga ati bava muri mhm. nizo nguvu dufise mu gihugu murumva twarabonye ko harimo bashoboye kuhashika twizeye yuko muhuza ejo aho bukera ko yatwemereye ko mu ndwi zibiri azoba yarondeye n'iyindi migwi mm. yose itashoboye gushika arusha mm. murumva iki bibazo dutura cyo kimwe n'abandi barundi bose n'indi migwi yose turumva ko byumviwe reka kumbure ndakubaze hari hasirukiwe abakenyezi bava mu migambwe itandukanye aba mu bashinga ntahe muri wa mugwi biganiro hagati mu gihugu mu bamenyesha makuru muri leta eka n'amashirahamwe adaharira aho hari muri Entebbe aho hari Entebbe kumbure ni yarusha byagenze muri yarusha eh barahindutse abatumiwe ubwa mbere mhm. mu bisanzwe twari tuzi ko bubandani abatumiwe ubwa mbere bokongerejwe kuko ubwa mbere bari bake mhm. kuko n'imigwi yose igashobora kuza barahindutse naho igitigiri congerekanye hariho abaje abatumiwe abatatumiwe bari baratumiwe mhm. muri entebe hariho nk'abaje bari muri diaspora baserukira abari abakenyezi barundi kazi basanzwe bari hanze mhm. batashoboye kuhashika hariho abari bari mu bari batumiwe basanzwe baserukira n'impunzi ntibashoboye kuhashika duga kwijambo egobe hariho eh, n'abandi bamwe bamwe bari mu mashirahamwe ari ngahe bujumbura batatumiwe mugabo hacaraja mwandi mashirahamwe haratumiwe abari muri abari mu gwego Mm. rumwe twita mu gifaransa forome nasiyonari de femmes ihuriro ni ihuriro ry'abakenyezi bamwe batowe mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu mm-hmm. mugabo kuko niho twumva natwe icyo dushobora gutera n'icyo tugiye gukora mm. kumbure tukiri kuri iyi migwi y'abakenyezi yaserukiwe intumbero yagumye ari yayindi nyine mwagumye muri hamwe ibyiyumviro byanyu byagumye ari hirya nyine mu bisanzwe igihe twari ngaho bujumbura n'iyo migwi yasa n'uko yari yaserukiwe kuko turi ngaho bujumbura President wa forome twari kumwe tugira umugumwe mugabo muri iki gihe ngira ngo ni ukubera ko tumaze no gushika tugenda ntitwagiye tuzi n'abatumiwe abari bo mhm. murabona ko n'ubutumire bwaje hariho abaronka amatike batarose imvitasiyo hari abandi baronka imvitasiyo batarosa amatike hari n'abandi twumva bagiye bararonka n'amatike ku munota wa nyuma tunashyitseyo bamwe bose bagiye biyubatse ukwabo mhm. ku buryo bw'uko naho twashyitseyo ntibyakunze ariko nta bavuga ngo ntawe ushobora kwihebura twebwe mm. turizeye yuko muri iyi minsi tuzokwicara hamwe ko byarabonekanye ko hari twagiye dufise bamwe uko biyumvira ibintu abandi ko biyumvira ibintu harimo n’abanye n'abarigiye bahagaze urwo rwa politike babyiyumvira uko mu migambwe yabo babyumva ariko twe twari twifuza ko mu mugwi w'abakenyezi tugenda nk'abakenyezi b'abarundikazi abige b'abarundikazi tuvuga ibibazo ku uko abarundikazi bidutera impuhwe bidutera umubabaro kugira dushobore kugira intererano dutanze ikiganiro rero ni karadiridimba umutumire turi kumwe ni Vestine Mbundagu aserukira aja aserukira abakenyezi bahurikiye mu runani runini gose rurimo abakenyezi batandukanye ikiganiro rero ni karadiridimba reka tugaruke hano muri studio madame Vestine mwatubwiye uko mwaserukiwe mwatubwiye n'ibyo byagiye birashyikirizwa na cyane cyane n'inani canke abakenyezi haba abagiye baserukira inani zitandukanye mbega mugereranije kuraba ibiganiro mukaraba n'iforo yabyo murizeye yuko ejo canke hirya ejo abakenyezi muzogira icyo muterereye kugira ibyo biganiro bishike ku masezerano arama turizeye yuko abarundikazi dushobora kugira uruhara runini mhm. tu muti ni gute icya n’uko tubona ko umuhuza yabanje gufata inzira yo kubanza kumviriza imigwi itandukanye mhm. yabanje kumviriza imigwi itandukanye tubona yuko ari si ibiganiro biturinjiramwo abarundi ntibasha kujya mu biganiro nyakuri tubona ko ari uburyo yashatse kumviza imigwi yose icyo bagona ikibazo kihari bwira yumve ubudasa buri hagati y'imigwi itandukanye noneho bikazomufasha gutegura uburyo rero ibyo biganiro byashobora kurongorwa neza mm. nk'abakenyezi rero tuvuga tuti mbega twoterere mubona hari icyo tuzoshobora guterera aho nyene mwebwe abakenyezi namwe yabumvirije ukwanyu ko musanzwe muri imigwi itandukanye mu bisanzwe imigwi yose yagiye arayumviriza ukwayo mm. hariho umugwi yarabanje arumviriza abaserukira amashyirahamwe mpuzamakungu cyo bita rezamvuwaye eh, sipesiyo mm-hmm. arumviriza abaserukira leta guverinoma y'uburundi kumbure haba harimo harashobora kuba hari kumwe harimo n'abakenyezi n'ubundi abakenyezi mu ntumwa za leta barimo mm-hmm. arumviriza abari mu migambwe yagiye mu matora yagiye mu matora y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho harimo abakenyetsi barimo hari arasubiye arumviriza umugwi w'imigambwe itagiye mu matora kumbure naho harimo abakenyezi eh naho nyene ndabona sintibari benshi murabibona mm. harimo umukenyezi umwe mm. hanyuma ndasubira arasubira arumviri arumviriza abari muri eh, amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki mm-hmm. muri abo hariho abakenyezi bagiyemo mm-hmm. abo bagiyemo bamwe basubiye baraza no mu mugwi twebwe twarimo w'abakenyezi hariho rero n'umugwi warimo w'abakenyezi gusa hagacaba n'umugwi w'ugwaruka abo bakenyezi bo bo gusa nibo dushaka kumenya bo nta na kimwe baserukira twebwe duba duserutse nk'umugwi w'abarundikazi mhm. aho muri abo harimo abatigeze bajya mu wundi mugwi n'umwe mhm. bagiye avuga bati twebwe tugiye nk'abarundikazi tugiye tuvuga ibyo barundikazi naho abo bandi bari mu yindi migwi baza mhm. bo baba bagiye bazi ko ari mu migwi myinshi ubutumwa muri uwo mugwi mu bisanzwe ni ubwazananye mu biganiro twagiye turakorana n'abakenyezi mu ntara zitandukanye mm. yego none ugereranije urabona ko hari ubudasa butandukanye mubona neza na neza muzogira ikintu mufunditse kivuye hamwe kumva muri abakenyezi benshi mugabo muri mu migo itandukanye abakenyezi hari ibintu duhuriza ko cyane mm. hariho ibintu bitegerezwa kuduhuza nk'abakenyezi mm. ibyo bintu rero bitegerezwa kuduhuza nibyo twategerezwa kandi nibyo kugira ngo dushobore kubaka igihugu nibyo mm. dutegerezwa gushira imbere mm. nibyo amakuba aba abafisi iyo habaye ibibazo kira murundi wese arababara mm-hmm. ariko iyo hageze umukenyezi n'umwana haza ububabare inshuro nyinshi mm-hmm. aha rero duca turaba ibyo ubwo budasa buri hagati y'abakenyezi n'abagabo ubwo budasa rero buraba twebwe abakenyezi gusa akaba ari bwo butegerezwa kuduhuza mhm. ni naho tuzoba turi ko turafasha niho tuza turi ko turafasha muri ibyo biganiro kuko hari ibintu rimwe rimwe abagabo bashyitse ko bakandagira bagasha bakanga kubivuga abakenyezi kubera ububabare tubagiramo cyane bijya abanyegeza n'ibyo twe dutegerezwa gushyira habona bijya badashaka gukora ko dutegerezwa gufasha kugira bijya habona hari ibi umukenyezi arafise ingabirano yo kubona ibintu bimwe bimwe bidashobotse uko biba bimeze ko icyo kintu kibuze nk'ubu turi ko turavuga ati rujya rwaruka abagabo iyo babona abagabo bahari ari mirongo ine igikuru ni uko baba bahari mbwa twe turavuga tuti ujya mugwi ntabo tubona mm. iyo tubona abiyita abagwanyi bamaze kuyivuga Mm. Hari habigitabagwanyi tubona kuri za WhatsApp, za Facebook, tubona ku rubuga ntitubabona mu maso kuko nabo tubona bivuga igihe tubona yuko abo bantu bariho turavuga tuti ibiganiro byabaye yarusha baraganiriye imigwi y'abagwanyi isigara inyuma mwarabonye umwanya muremure byadufasha ntitugomba kubanza gusubira muri bya bindi by'uko bamwe bicara ngo bavuge hazosigara imigwi izosigara iravuga ngo natwe turaje hmm. ibyo bakenyezi biratubabaza biratubabaza cyane kurusha ntiturabe ibyicaro ubwa mbere turaba icotuma umwana n'umukenyezi baruhuka kwiruka turuhuka no guhamba turi aho nyine umwe muri abakenyezi umuserukiye abakenyezi hariho abandi bakenyezi baba bari mu migambwe itandukanye murizeye neza ko muzogira ukumvikana nabo bandi bakenyezi baba bari mu migambwe kuko bo bo mu migambwe nabo usanga ni bake ngaha barongoye imigambwe nabo ni batwagwa y'amategeko ava mu mugambwe hejuru ni gute muzohuza kugira mwumvikane nabo bandi usanga bari mu migambwe nta cananiye abantu iyo bafise ishaka mm -hmm. nukuri igikuru ni ishaka mu bisanzwe turamaze kubibona iko n'abakenyezi benshi iyo turi mu nzego hari habo bigora kumbure n'abandi batinya bagatinya igitsure cy'umugambwe kikabakora ko cyane kurusha icyo turi ubwa turaraba igihugu mhm. muri rusange mhm. mugabo hariho bijya bibazo biduhuza bica bituma two kwibuka umugambwe witwa w'abakenyezi atawuhari ni ukuvuga kiduza nk'abakenyezi kiduza nk'abarundikazi icyo rero nicyo kitegerezwa kuba nkora mutima kuko hari ikintu cyo kwitwa umubyeyi iyo umwana w'umuntu ari umusore wa naka apfuye cyangwa ari umugabo wa naka apfuye abakenyezi hariho ikigumbagumba dufise gisumba kimwe abagabo bafise n'uburyo tufatwa muri mu gihe hari intambara uburyo tubaho mu gihe hari intambara twese biradufata hmm. nicyo gituma abakenyezi tuvuga tuti dutegerezwa kugira aho duhuriye dutegerezwa kuganira hagati yacu tukaraba ikintu nyamukuru ni igiki ni amahoro ni umutekano ayoboreye ko dukeneye amahoro umuntu aronka amahoro kuko n'ubundi ayafise hmm. none murizeye yuko hari abakenyezi bazokwemera bahebe ibiti byabo canka amaposte yabo ngo ni kubera abakenyezi kanaka bagomba ko boja hamwe kugira ivyumviro byabo biserukiwe none ko mwumva twabishoboye ibujumbura mhm. kandi turi ngaha anye turi kumwe leta twese turi kumwe twicaye hajya bujumbura twarimwo imigambwe itandukanye twarimwo umugambwe uri ku butegetsi twarimwo abari mu mashyirahamwe atandukanye tukajya hamwe turi akenyezi turenga icumi bujumbura tukavugana tuti mbega murabona ko hari ibibazo tuti turemera ko ibyo bibazo birayo murabona ko akenyezi dushobora kugira intererano turabyemera n'ubu akanya uko twicarana turi hamwe turagafise tuzokwicarana turabe ineza abakenyezi ndizeye ndizeye cyane ko n'abandi bose uwumva yuko atinya kuvuga nk'umurundikazi kuvuga nk'umukenyezi azo azogenda avugire mu mugambwe afate ya pozisiyo y'umugambwe nkumbure bya byiyumviro by'umukenyezi agenda byinjize mu mugambwe mugabo ababona yuko tugira urunani rumwe nk'abakenyezi kubera ko ibiba mu gihugu uh, mirongo irindwi n'icyenda amajana icyenda na mirongo itanu amajana irindwi na mirongo ibiri na rimwe Ernest Pablo Bagiwabo aca akwakira kumbure ibyiyumviro byawe akabidushikiriza ngarutse hano muri studio madame Vestine muri ubwo ubutandukane bwanyu murabona ko musanzwe muri na bake mu baserukira abandi aho mu biganiro by'iyarusha kumbure watubwiye ko hari abari mu migambwe itandukanye mu rwego uti ubwo runani rwubaho none uko kuba muri bake n'ubwo butandukane bwanyu ntibushobora gutuma ijambo mushaka gushikirizwa ridashika kure nk'uko mubyifuza eh, mu bisanzwe ubutandukane si bwo cyane cyane mvuga bw'imigambwe cyangwa uko umuntu aba ari munani cyangwa uko musanzwe muba mwagiye muserukira abandi mu bisanzwe abagiye abagiye nk'umugwi w'abakenyetsi nibo bategerezwa kumvikana ijambo ry'umurundikazi iryo bagiye kuvuga n'icyo bagiye guhagararako kuko wagiye nk'umugambwe mm. agenda kuvuga ingingo y'umugambwe mugabo yibuka kwinjiza muri uwo mugambwe wiwe ibibazo ibibazo by'abakenyetsi nicyo tumusaba ariko ah, rero cyane n'ibyo mubasaba rega si mbere mm. si mbere abakenyezi b'abarundi kazi twerekana ko dushobora kujya hamwe mu budasa bwacu tukavuga igihe nimwibuke igihe haba ambarwa mu burundi mhm. abakenyezi bararengeye ubwoko bararengera imigambwe barimo baragenda ari umugwi w'abakenyezi ambargo yamaze gu gufata igihugu neza mm-hmm. bugiye ataba abakenyezi ambarwa ntiyari guhagarara nibo bagiye kurondera umuhuza niwe bagiye kurondera uwarahagarariye akarere umukuru w'igihugu cya uganda ati ni ukuri kibijya gihano ego bigihabwa Burundi mugabo abariko barahapfira n'abakenyezi na twebwe abana mm-hmm. abagabo baragenda kukabara akanywa agacupa agataha akagona mm-hmm. mugabo umubyeyi abona umwana ariko aramuririra mu maso niyo rukubise urusoro abagabo benshi bariruka hmm. abagore bagasigara ntibibuka ko afise n'umwana ya ikibonda asize inyuma nico gituma rero ivyo aho dushobora guhurira iyo umukenyezi yapfakaye asigara aragwana n'abo bana murazi ko n'umuryango ari bake uba ni imiryango mike usanga iri kiritaho kumufasha abo bana umugabo iyo yapfakaye bukeye mu mezi abiri iyo yatevye ubona yinjije uwundi mukenyezi mu nzu ba bana basigwa na wa mukenyezi hari igihe abita ni bake babita hari n'igihe usanga birutse kwa bayinasenge no kwa ba nyinabo murumva ko n'ubundi agiye guhiga umukenyezi amurera ibyo bibazo rero bitegerezwa kuduhuza reka rero kumbure turi aho nyine urumva urwo runani rwatumye uburundi bawukura ko ambargo mbega mubona ni igiki kibuze ntibubona yuko nk'ubu hoba nk'ubwo runani rw'icyo gihe n'ejo cyangwa hirya y'ejo ibiganiro byaca birangira abarundi bagasubira kugaruka haba bahunze uburundi bugasubira kubabwa nyaburunga mubishizemo uruhara erega harico nico gituma twahagurutse mhm. mbega icadutumye duhaguruka tugashika Entebbe ati turakeneye ibibanza abarundi kazi dutegerezwa guserukirwa ni kubera ubu hari abakenyeze bariko baritanga nubundi no ngahi bujumba ni guki twari twagize urunani aho imigwi yindi yose yavuga itandukanye twebwe abarundi kazi twe twavuze nk'umurundi kazi erega uko tugomba kugira urunani rumwe niko hari abandi batifuza kutubona tugize urunani mhm. abo rero nibo dutegerezwa ko twicana tukerekana mbega icyo twoshyira imbere nk'umurundi kazi n'igiki mhm. ujye yifuza yuko baducamo imigwi tutegerezwa kubirengera abone yuko naho barondera kuducamo imigwi ko batazoshika kuko twebwe twe twari twikoreye urunani rwacu mhm. nagenda kubwire ko uwatuvugiye ini bujumbura mu nyuma yarahunze turi muri urwo runani ni kubera iki yahunze ubu nica abakenyezi dukeneye kumenya mm. ntidushobora kuguma duhunga ahubwo dukeneye ko tugwanira iki gihugu abarundi kazi twese turonkaho twicara kuko twese dukeneye ko iki gihugu kiba icy'abarundi twese kuko ntaho tuzoshira reka kumbure hari utwakuye ari muri suwede ni diyodone ni amahoro ga diyodone eh, ni amahoro ni impore hiyi bujumbura ego twebwe n'amahoro eh, mutaramukize n'umutumire Justine eh, si Justine ahubwo ni Vestine Vestine eh, ego na kumbure ni ikibazo ni ikibazo kirimo n'intererano ikibazo kiganiro nari nagikurikirana ego Eh, uye ariko muri ko murabishikiriza muvuga ati batumire abapfasoni batumire rwaruka batumire abanaba mhm. eh, nibaza ko rero ko ndabibona eh, umuntu arazi tuvuge nko mu migambwe mu migambwe harimo aba abagabo harimo abapfasoni harimo rwaruka kandi muri iyo migambwe hariho eh, nuvuga imihari y'abapfasoni yego eh, hariho imihari y'urwaruka ku buryo eh, abapfasoni nk'ubu bafite umuhari barimwo mu mugambwe mm. bashobora kuvuga ibyo byiyumviro byabo mm. hanyuma bakabishyikiriza umugambwe mm-hmm. hanyuma rero ni uko hageze yuko batumigwa mm. nimba bikenewe ni uko uwo mupfasoni aherekeza ibyo byiyumviro iyo bagiye kuganirira kumbura akavuga ati abagabo ntibaza kubisigura neza naho twabibahaye mhm. eh, kubera ko abasanzwe ari muri uwo mugambwe bari no muri uwo mugwi eh, eh, eh, ikindi nacyo cya kabiri kuri ibi nyine turi turavuga cy'abapfasoni hariho imigambi irongowe n'abapfasoni hariho nk'umugambwe nka harisizo mukunda n'umukuru w'umugambwe n'abandi turenza kuvuga mm. amazina mhm. Eh, aho na konsiliya ari mu konsiliya ku mugambwe eh, eh. mm. aho nabantu ni ahantu ibyiyumviro by'abapfasoni bashobora gucisha ko wagira kuko ugwaruka nabonye nicyo kimwe mm. imigambwe yose irafise ugwaruka irafise imigwi y'ugwaruka nabo bogira nk'uko mbere kubivuga bakavuga bati twebwe ugwaruka twifuza ibi n'ibi n'ibi mugero bavuga ati twebwe abana bashaka ikibanza abashinga ntayo bashaka ikibanza mm. impunzi impunzi zishaka ikibanza urumva biba birebire n'umuhuza ako kazi ntako yumva imbere mm. ntako yumva imbere muri sare usanga hari abantu amajyana n'amajyana sare ari kujyamo abantu nka mirongo ine mirongo itanu yego kandi ugasanga bariko bavuga bimwe mm, ca ku masonga ca ku masonga urangize eh, nabona ca ku masonga mm. eh, ikindi nagomba kubaza umupfasoni vestine eh, twagiye turumva ku Ah, turagiye turasoma twumva kandi bavuga ati imigwi yose yari imigwi mu bya politiki cyane cyane iyo bavuze amasezerano ya arusha mm. eh, urabona ko avuga ati kumbure ngo buba bari gushika aho ibintu bigenda ngira yanditswe bigenda nabi ngo abakenyezi buba bari aho gushika aho ibintu bigenda nabi nakabazo gushika aho ibintu bigenda eh, buba bari hehe ni ngo abakenyezi muri hehe gushika aho ibintu birinda gushika aho bigeze uko uwo ari muri amerika kumbure umwishurire rimwe na diodone ari muri suwede barakoze kuri ibyo bibazo bambajije mhm. ngira mpere kuri uyu diyodoni wo muri suwede mhm. aravuze ati mu migambwe harimwo eh, inzego usanga cyangwa imihari y'abakenyezi mhm. cyangwa imihari y'ugwaruka canke ugasanga eh, nicyo yahagaze ko ati rero abakenyezi bocisha ivyimviro vyabo muri iyo migambwe muri iyo migwi bikenewe ugenda akagenda baserukiye co kimwe n'ugwaruka icambere nagenda mumenyeshe nuko ugwaruka sururi mu migambwe gusa mm -hmm. n'abakenyezi sabari mu migambwe gusa ica kabiri nuko iyo migwi ibiri nyene ari karavuga ni ifise ubudasa yisangije ku yindi migwi mm. mpereye ku bakenyezi bobo ari ibibazo nkunda gukorera ko uko musanga mu migambwe tuvuge ukuri kuko imigambwe y'uburundi ko yubatse turayibona mm. iyo mihari y'abakenyezi mu migambwe myinshi usanga ari mihari bakoresha kugira ngo barondere amajwi atari imihari bakoresha kugira ngo babigishe politike babamenyereze iby'igihugu kugira nabo bashobore gukura batera imbere muri iyo migambwe mhm. ikimenyamenya ni uko mu nzego zifata ingingo mu migambwe ni hake ni imigambwe mike muri iyi migambwe ishyika mirongo ine y'uburundi usanga harimo kuko imigambwe nuburyo uburyo benshi n'abagabo yatanze uburorero haba ubwa konsiliya na alisenzo mukunda bavuga barungoye imigambwe ati mwobwira nkabo canke bo bo nigiki bafasha muri mwe bw'abakenyezi kugira mubashe kumvirwa ndakizako mhm. umugambwe ipro natura wuzi kahise kawo mm. uje mugambwe mupfaso ni consilia rongoye mbega kwa rongoye akikijwe nabande mhm. iciyumviro c'umuntu umwe nigishobora guca kija hejuru kuvyiyumviro kuko ingingo iva mu gwego mm. nivyo ndiko ndavuga ntaguciriyemwo turahagaruka Placide ari mu gihugu ca Hollande Placide uratwumva eh nabumva medale nabugize ego namahoro ga Placide ni buke ukenda mukiza umutumire mwaramutse neza ga Placide nabugize je mupfaso ninagenda kwibariza ikintu kimwe ari ibintu bitangaza gato gato mhm. uravye abanyepolitike sasa kenyezi mm. uravye izo mbonera kure zifise bamama bazo mwese muri abakenyezi none kugira bishike hiyo hamwe abanza kuba induru kandi mwe mutunze abo bantu bose batera umudugararo mu rugo bishika ryari ku buryo mudashobora kuba muhanura abantu muzohike bukimurabe kuko igihugu cyose kibaho kibaho gifite abapfasoni mm. umudugararo uteye nuko abapfasoni nabo nyine baba uruhara nagenda gusabe um, urabe neza kwamara uko muza kurekama ngo muje hanze muje mu biganiro muje mwe mu rugo biba byapfiriye igihugu gipfa kuko urugo ruba rutakibaho mm. aho hantu murabe ko mutafise amakosa urabe mupfaso nubona muvuge mwese muriko murarekrama abo bana bari mu mabara baramufasa mm. nimubona abafaso bagifise ibanga ryabo bajejwe kumbure ah. ubukene abafasoni bafise mu mfaso ivyo byose urabe ageze gutora mwamwirutse gutora ibintu byaragarara mukaca muvuga ngo hapfasoni rero nagire ngo dusobanurire ingene ubona urugo ikibanza umukenyezi ubu afise muri icyo gihugu uzoba ukoze cyane ndazi ko kitoroshe mugabo urabe n'amakosa muba mufise namwe muri icyo gihugu urabe aho mugejeje ubupfaso naho bugeze n'ubwakera uzoba ukoze kudusobanurira urakoze cyane placide reka mu minota itandatu dusigaranye ibyo bibazo byose ndaza arabyishyura tugaruke hano muri studio Egome arakoze kumbwira iki kibazo kandi nawe nyenda kimugarukana nako mhm. eh nariko rero ndavuga yuko muri iyo mihari rero urabye ukuntu imigambwe yubatse mm, urabona ko abakoresha babakoresha cyane cyane mu guhimiriza guhiga amajwi mm. kurusha mu gutanga ijambo mm. nicyo gituma bakenyezi twari twaragize ni mwibuke mu bihumbi bibiri na cumi na kane mu kwezi kw'icumi na kabiri ni abakenyezi mu migambwe yose itandukanye n'amadini atandukanye dufatiye twavuze duce mu kwemera kwacu nicyo cyo tuma kiduhuza twagize urugendo dusaba yuko tubona amatora agiye kuba ko amaze kuvugwa kw'amajambo ko dusabye abantu bose bafise uruhara ko bokwirike bibuka iyo twazananye iyo twavuye kugira turabe yuko tworonka amahoro mugabo akamo twateye murabona ngo ntikumviwe cyane mhm. aha rero nicyo gituma abakenyezi mbega abo bagabo bariko baravuga uko none ko urugo rugigwa na babiri rugigwa n'umugabo n'umugore n'imana yabiremye uko none ni guko ibibaza ko bogenda kwicara bagafata ingingo z'ukuri igihugu cyo kubakwa basize wamufasha ariwe yobafashije kuzobishira mu ngiro Placide yagarutse ati mwe mufise mu ruhara kwera mhm. ndakijeko ati mbega abo bana ko bava mu nzu abo bagabo bava mu nzu Placide arazi kahise imico kama y'uburundi ukuntu yifashe mm. abakenyezi bavuga ijambo mu ngo uyo mugabo agenda n'ijya misore batwara erega ubu ukuri igihugu cyubatse n'inda afise ijambo mm-hmm. murumva abakenyezi turondera iryo jambo kugira turonke ubwo bubasha kuko bajya abana barakenye nibaba bakenye umukenyezi akenye uburyo bufiswe n'abo bagabo abo ubwo rwaruka barukoresha baruhendesha utwo dufaranga ni base babo bahindukira amafaranga yotanze mu iterambere ry'umuryango bakajya kuyicisha abana bacu nicyo gituma akenyezi bwa tuti dutegerezwa kuba turi ngaha kuva mu gihugu mu bikorwa byose ntibagombe bave hanze baze mu gihugu dukeneye yuko tuvugira aba bana bacu aba mm. ayo mahera n'abagabo ababatwara kugwana n'abagabo abo bakoresha izo mbonerakuru usanga benshi ari abagabo nicyo gituma twe tuvuga tuti nk'abakenyezi icyo kiduhuriza ko n'ubundi nyine muri ubwo buryo buke dufise rega abakenyezi benshi ntacyo tubwira ati namwe ntimugende ari ibiti gusa mugiye kurondera iyo arusha nta biti si byo tugiye kurondera twe tuvuga tuti icya mbere ni uko abakenyezi tugenda tuvuga ko tugenda turondera amahoro n'umutekano kuri twese twerekane yuko dukeneye uburundi ko abarundi twese dutegerezwa ni ukuvuga ikintu cya mbere cyihuta ni uko ubu aba bantu bariko barapfa wumva ngo grenade hariya abantu bahunga dukeneye yuko habanza kuba umutekano kuri twese ibindi byose bikogwe mugabo dufise agahengwe turondere uko dushobora aho dushobora kurerera abantu.: hari uri muri amerika na placide bati byarinze bishikaho iyo muri hehe twarakomye induru ngira ntiyatwumvise mugabo twebwe aho tugeza ni induru ariko hari n'abakenyezi bamwe bamwe bashobora kubata inzira nta mugambwe nta mugambwe w'abakenyezi ushoboka n'amategeko ntabirekurira mugabo twebwe dushobora gukora nk'abakenyezi tukugira duhagararire duhagararira amahoro duhagararira ibibondo byacu naho natwe naho dufise turi hari uyumva ko afise amahoro ariko uwundi yumva ko afise umutekano muke ni ukuvuga umwe afise amahoro uwundi ntayagire abara amahoro abuze aba ari amahoro abuze umugambwe rero w'abakenyezi ntushoboka bonyine mu mhm. gihe icyo dushobora gukora dushobora kubakira hamwe nk'abakenyezi ku y'ibibondo byacu ego mwumvise umutumire turi kumwe na vestine reka kumbure mu kurangiza muterakamo haba inani haba umukenyezi wese ahari kumbure ku kuntu mwotubera nk'aba abakenyezi mwagenda gukura ibihano byari bifatiwe uburundi byo twitambarwo hoko gwiki habuze iki akamo imbere y'uko turangiza e, icya mbere akamo notera abakenyezi notera n'ugwaruka ntibamenye yuko amahoro mu miryango icya mbere ari amahoro mu miryango ni twebwe abakenyezi abarundikazi cyane cyane nitwe tubona ayo mabi yose tuyikorera nicyo gituma aho turi hose twoba inkingi z'amahoro tugarura ibyo bibondo byacu abo bagabo abo bagabo bacu abo babyara bacu nitubereke yuko iki gihugu ari cya bene ari agatongo k'abarundi twese abarundi twese n'abarundi kazi twese atawanjya wangura aho umukenyezi ari aho umurundi kazi ari aho umwana w'inkumi ari yame yumva yuko umukenyezi mugenzi we umurundi kazi mugenzi we mwene wabo adafise amahoro ko amahoro aba igihugu cyose tugerageze kurwanira amahoro tugerageze kwiyubaka turondere umutekano aho turi twese kubwira ngo dushobore kuronka iterambere nta terambere rishoboka mu gihugu hariho uwundi yaraye rubunda twifuza ko twogerageza kubaka igihugu cyacu tugira urunani nk'abarundikazi kugira ngo turwanire amahoro n'umutekano tugerageze kuvuga ukuri ntitunyegeze ngo naka ko tutari kumwe mu mugambwe canke mu bwoko ngo we nagomba agende naka ko tutari kumwe mu mugambwe canke mu bwoko niyaba amahoro ejo niwe azotubera intambamyi twame tuvyibuka aba ari ico twubakira ko twumve ko dukwiye kugwanira guhagarira amahoro aho turi hose ni no kuri ako kamo rero ka Vestine mbunda guturangirije ku ikiganiro karadiridimba cuno munsi reka nshimire mwebwe mwese mwariko muradutega abiri nshimira byimva mutima madame Vestine mwakoze kutwitaba murakoze cyane namwe n'ubundi muduhamagaye ku neza y'abana bacu na twebwe ababyeyi tuzokwitaba kuko dukeneye uburundi burimo amahoro n'umutekano kugira turonke iterambere riramo murakoze cyane unishimiye ni Ernest Pablo Bajyuwabo niwe yarahagarariye kino kiganiro